što se tiče samoga mene ja hoću uvijek da nekakve orijentalne dersove držim a vas, ako vas nešto interesuje od fikha, od akide, od stvari hlaka, stvari džemata, znači ja ne živim ovdje, mi ne znamo šta koga boli, mi znamo općenit problem, znači džemata i sahve, pa o tome i govorimo. Međutim, što se tiče fikskih propisa i sličnih stvari, to ima knjiga, možete mašala pročitati. Nama je ovdje bitno znači da ljude, ljude orijentišemo da se mogu snaći u ovakvom iskušenju i ovakvoj fitni koja je friško nastala. Međutim, vi vidite danas da mi govorimo uvijek o stvarima koje najviše fale, odnosno koji ne i nisu prisutne ta, nisu prisutne ta svojstva kod braće i kod sestara. Međutim, isto ono što ima želimo da zadržimo kod braće, da ne bi izgubili, jer kad izgubimo nešto, onda to teško steknemo. Pogotovo kad su u pitanju fundamentalne stvari, kad je u pitanju džemata poput bratstva, poput tržanja za jedno uže, poput tržanja za džema. to su znači danas u vrijeme, vrijeme fitne iskušenja, kada kaže poslanik se svojom ime je ekolozibu, min ganem je kasijer, puk jede koja se osami, znači svaki nam je brat dobro došao, ali taj brat neće ostati ili nijedan čovjek neće ostati u jednoj zajednici ili privržen nečemu ako nije dobro upoznan s time, ako nije čvrsto se utemelio na tome, na tome pravcu, odnosno u vjeri na akidi, u ovome džematu, ako ne, džema se ne zasniva na prastvu i na međusobnom pomaganju, na držanju za Kur'an i sunnet, neće moći opstati. Zato poslanik sallallahu alihi nam je oporučio da bi opstali kao individua i kao zajednica, kaže poslanik samo jednom hadisu, kaže terektu fikum emrejni, ja vama ostavljam dvije stvari, kaže vi nećete zalutati. Znači, pasite, možda mi ne pratimo u, ovim hadisima, o, o, ovaj, često to pređemo samo grubo preko njih, ali ovi, ove stvari kad su u pitanju, ovakve stvari, držanja za istinu, držanja za džematu, islamsko prastvo, moramo svaku riječ u ajetu hadisu dobro pratiti, jer to su stvari koje govore o politici Znači, i one poručuju nam puno, puno, u, tim riječima možemo belage izvati, znači, puno dokaza i puno propisa. Pa kaže ovdje, poslani sam terektum, znači on je ostavio, fikume emrein, vama sam ostavio dvije težine, dvije stvari, ne bitno kako ćemo to prevesti, kako možemo prevesti, len znači ovdje je len, Znači, čestica za nikad. Nikad nećete zalutati. Znači, o, kad bi rekli len, može to biti privremeno. Ali kad kaže su arapskom len, znači tu je nema sigurno zalutati. E, kaže, ta sektum, kaže, ako se budete toga držali. Znači, ako ne budete se toga držali, vi ćete zalutati. Pa kaže, ovdje, ako se budete bihma, ove, ove dvije stvari držali, nećete nikad zalutati. Pa su ashabi interesu se šta su te dvije stvari koji ako se budemo državni nećemo zalutati. Pa čak nema veze tamo kako stoji u jednom hadisu od Abdullah ima suda kada i ne bi bilo hilafeta i kada ne bi bilo džemata i kada ne bi bilo nekakva emirstva, znači ili nekog bitnijeg bratstva, ako se budeš, imaju ove dvije stvari koje nikad ne nestaju. Znači, to su dvije stvari koje ne može im laž doći ni s ni sa zada. To je Kur'an i sunet. To je zikr za koji je Allah rekao u suri onaj, Hijr, Ina nahna zrna zikra, ina lahafizun, kaže ulema ovo zikren, odnosi se na hadis, i na Kur'an. Znači ove dvije stvari, uvijek će ta istina biti jasna. I ako se budeš čvrsto držao za ove stvari, ne i dosljedno se držao, čvrsto se držao lente dilu, nećeš zalutati. Ako se budeš držao za ovo, ako budeš uzeo novotarije, ili budeš uzeo naklapanja, ili nešto drugo, onda ti niko ne garantuje. Gdje si i gdje ćeš završiti i kud ideš. Pa kaže ovdje, pitao sa sahabi, šta je to? Kaže Kitabullah ve sunneti Rasuli. Kaže Allahu akiga i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa zato, braćo, mi kada dokazujemo ehl sunnet vel kada dokazujemo istinu i ono od čega se ljudi trebaju podržavati, uvijek puno donosimo dokaze. Zato što je naša vjera kompletan sistem života. Zato sve što mi, naši mozgovi trebaju, što naše ideje trebaju, friške ideje, i što naša tijela trebaju, naše duše trebaju, zato ima odgovor u Kur'anu, Tibjanu, Kuli Tu je odgovor za sve. I zato mi za svaku tezu ili svaku ideju navodimo dokaz iz Kur'ana i sunneta, ne o već iz Kur'ana i sunneta, da bi se ti sutra mogu toga držati, a ne držati se individuje ili predavača koji može sutra, Allah najbolje zna, vidite šta se dešaje, može sutra promijeniti mišljenje. Može sutra da on zaluta lično. Može sutra da ga vidiš u kafani. Možeš vidjeti bilo gdje. Ali on nije kao sufija, svijeta stvar, šej svijeta stvar, da se stavlja iznad stepena poslanika. Znači, ti se moraš držati ono što ti daja govori a daju može samo slijediti dok je on na Ako on siđe za istinu, onda nisi dužan ga slijediti, pa makar on bio, ne znam, kakav alim. Znači, dok se drži istine, ti si njega dužan slušati. Čim se drži istine, onda prekida obaveza slušanja i poštivanja donekle toga, toga daje. Pa mi ćemo danas pričati o jednoj jako bitnoj stvari, to jeste ono što nama danas fali, ono što nam danas šepa, kako kažu, što kod nas nije baš uvinklo, ili što škripi ni na stabilnim nogama, to jeste islamsko bratstvo. Naši, naše bratstvo, kad govorimo o islamskom bratstvu, onda islamsko bratstvo se mora zasniva na imanu. Bez imana islamsko bratstvo ne može biti. Jer mi moramo najprije svoj odnos. Možda neko kaže kako je to bratstvo jedan put iščezlo. Kako se braća se brzo zamrzla. Kao da se nisu ni volila. Kao da nisu osjećali jedan prav drugom nešto. Prije ćemo spomenuti te ljubavi, porodične ljubavi, ljubavi prema djetetu, ljubav prema ženi, ljubav prema roditeljima, ljubav prema, e, momka prema djevojci, to, ta, zabranjena ljubav, lažna ljubav, ta ovaj, prividna ljubav. Kako čovjek tu ne želi da izgubi? Pa čak vidjeli ste momka brata koji uči da se oženi, pa on se smeća kad treba da se ženi. Palo je Vile i Kule, razumijete? Pa on, on pristaje na mnoge šartove koje ne bi nikad mimo toga prihvatio. Samo zato što njegova duša, njegova heva teži drugačijem spolu. Traži, znači, to, ga goni na to. Pa zavoli ženu i da mu neko ženu slučajno dirne kad on to vidi. Ili da neko se u putu žene. Ili da neko nabaci nešto, on je spreman šta? istog momenta poginu to redu. To je normalno, to je islam pohvalno kad čovjek hoće da se zauzme za slabiji pol, kad štiti svoju ženu, jer on, on je taj koji je odgovoran za svoju porodicu, kulukom raj, kulukom resura, ete, režu, efe, me sura, Ali međutim, koliko onda zauzimanje treba biti za Allahovu vjeru? Ta ista ljubav koja je Allah Đelšanu stvorio prema suprotnom spolu, koja je stvorio prema djetetu. Djetet ti nekad naljutite, pa ti bi nekad ga razbio, tako, a nekad bi ga nosu, bacaš ga u zrak, to je ta ljubav, razumite, koja se nekada smanji, nekad poveća, ali uglavnom tu je ona prisutna, pa prašta djetetu, pa vidiš djetetu onda u zabludu, ti uvijek nalaziš nekakvo opravdanje što je u tome stanju, što nije baš sa imanom, ako je odrastao kako treba, znači prašta smo da ti dječje ljubavi, ali kad brat malo nešto nije kod njega u redu, ili kad nešto malo reknete ja drugom što ne, ne treba, odmah prekidaš skroz odnose. Razumiješ? Gdje je onda ta bratska ljubav? Kao što voliš ženu, kao što voliš kao što voliš roditelje, kao što voliš hranu. Gdje je ta ljubav? Koja se, ako se nekad ljubi, zašto se ona ne povrati? Razumijete, vidite nekad omrznemo meso, omrznemo kolač, ljubav prema jelu. Ta strava pa prođe neko vrijeme, pa te opet zavolite. Kod nas nema niti povratne ljubavi kao pitanje bratstvo. Kad se rastanemo kao Musa i Hitar, nikad se više s čim se ne možemo sastati. I tražimo još hiljadu načina da ne budemo zajedno. Pa zato kad govorimo o ovom bratstvu da se mora zasnivati na imanu, a ovo priča, ova prije pojenta, znači ako je tako nije na imanu zasnovano bratstvo, mora čovjek imati ispravne odnose prema Allahu Đelešanu. Tu prvu vezu mora u vezi svega. Prvu vezu mora ima ispravno između njega, roba i raba. Znači, ako on bude u vezu imao prema Allahu, šta kaže u hadisu od Ebu Hureyre kad Allah zavoli nekoga roba, ako je imanski ispravan, pozove Meleka Džibrila. Pa kaže Džibrilu, ja volim tog i tog roba, pa ga zavoli i ti i obejani melecima da ga ja volim. I pa ga onda meleci zavoli. Pa onda meleci spusti to na zemlju, pa ga zavole mu'mini, ali pazite, mu'mini, stanovnici zemlji. Znači, ako ti prema, ako si ti dobar vjernik prema Allahu Đelžanu, od tog zavisi naše brastvo. A od našeg brastva zavisi naš džemat, brać, To je sve povezano. Razumite, vjerski povezano, lance. Pa da vidimo kako Allah Đelešanu je rekao kako brastvo nastaje. Pa kaže Allah Đelešanu za hađa u suri poznata je. Va tesimu bihamdillahi džamija. Vola te farreku. Čvrsto se Allahova užeta držite, to je Kur'an po nekim učinacima Alije, Ibn Alije kaže da je ovo Kur'an koji je spuštan u Levi mahrut, Bejtu Lize, pa onda na nebo i koji je taj lanac se ne smije prekri, mora da se drži za njega. Pa kaže, velate farreku, haram je znači razilaženje. Po ovim ajetima, a ima i više u Kur'anu, velate ferreku, stroga zabrana razilaženja. Dokaz da je razilaženje muslimana, a haram. Znači, pa kaže, وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا Kaže, sjetite se vi Allahu i blagodati. Sad govori Hadža Žers, ali ovdje kaže nije pojenta u sebe objave, kome je objavljeno. Pojenta je u onom št, nasu šta se vadi od, to, od te objave, koriste objave. Jer to je A, maje za sve. Kaže, sjete se Allahove blagodati. Kada ste vi bili, 200 godina su bili ratovi za Hadža Pa je Allah dao Bahtum bi nijameti ihvana. Pa je Allah Đelešanu samo učinio da ste vi osvanuli kao braća. Asbahtu riječ koju je Allah Đelešanu ovdje upotrebio. zbahtum znači, to je sam blesnulo. Vi niste znači, šta ovdje kaže? Niste vi dijelili hedije jedni drugima. Niste vi išli jedni drugima, kako kažu u Adisu, posjećivali se, niste pomagali novčano jedni drugi, niste vezani rodbinski jedni s drugima neki, niste znači ništa uložili da bi to se braslo formiralo, da bi to bilo braslo, već ste napu samo došli, pomirili se, zagrnuli se, postali braća i čak to takva braća da bi jedan za drugog odmah poginuli. A to je od, odatle te. Ovo ova riječ. Allahovom blagodati. Znači Allahovom blagodati. A da bi zaslužili ljude Allahovu blagodat trebaju biti mu'min, mu'mini i zaslužiti Allahovu blagodat. I ovo što smo mi izgubili u Bosni i Hercegovini, od onoga našeg džemalskog bratstva, kad govorimo u cijelini kao vjernici, znači tu je razlog što nismo položili kriterije kod Allaha Đelešanu da budemo mu'mini. Jer tamo kaže u Lema, između njih Hasan kaže da veliki grešnik ne može biti mu'min. Znači onaj koji čini, jedna, jedan dio Leme, dobar dio Leme kaže, ko čini velike grijehe ne može biti mu'min. Allah Đelešanu je rekao za bratstvo u suri Huđurat, ko zna, ajde. Inama une ihva. Nije rekao inama muslimune ihva. Znači, Već inama mu'minune ihva. Mu'mini su braća. Znači, a kada stepnemo iman, kako se stepne u akidije sunata od Džavata iman? Musliman Mu'min, muhsin. Znači, ako si musliman, znači ne mora znači da ti možeš biti dobar brat. Jer ti polažeš kriterije tvoja krv i metak i času svijete. Ali ti nisi dostiguo stepen da budeš brat. Ne znaš što biti. Danas braća, ne govorim o običnim ljudima, braća se nalazi u ovom donjem, zadovoljno se sa najnižim stalažom imana. Pa ne razumiju šta je bratstvo. Ne razumiju šta zahtjeva bratstvo. Nemaju goriva koje se zove ima, da ih pokrene, da vole brata. Jer ta ljubav prema bratu je dio imana. Ona odolazi od imana. Jer Allah će Allah poslani kaže u hadisu koji je sahio debu Ebu kaže mene habbe lillahi kada lillahi. Wa ata lillahi mena lillahi. Fa kad isteknuli iman, ko bude volio u ima Allaha, mrzio u ima Allaha, dao u ima Allaha, ne do u ima Allaha, Fekad i iman. On je upotpunio iman. Znači čovjek koji zna pravo voliti ume Allaha, to je znak da je njegov iman potpun. A nas većina toga nema. Zato što u većini slučajeva griješimo. Da li zbog nerazumijevanja vjere, da li zbog slabe imana, i du, ona duše koja je prevladala, loša, loša duša koja je prevladala u nama, tu nije bitno. Ali hoćemo da u ovo stepenujemo, znači ovo, kaže tamo u hadisu, ono seba to je dilu moja fidili, evo zile dile, ila sedam kategorija će ući hlada, aša kad ovo vlada ne bilo. Jedan od njih je imamo je li tako? Pravedan vlada. Drugi je šabu, neša ibadat illa, momak koji odlazi to pokornosti, Allahu Đelšanu. Treći je ređulu, Kalbu mualleka bil mesađe. Čovjek čije je srce obješeno za A četvrta grupa, ređulani tehaba fillahi i šteme alehi, oteferraka alehi, dvojica koji su se zbog Allaha Đelešanu sastali, pazi, zbog Allaha Đelešanu i zbog Allaha Đelešanu Opet taj voljenje u ima Allaha odnosi se na ima. Da li da se odnosi voljenju ima Allaha na imam, je hadis od Enesa radijallahu anhu, koji bilježi Buhara i Muslim, kaže, kaže, ko bude, osje, ko bude imao tri stvari kod sebe, osjeti je hulvetul imam, slast imana. Koje su tri, tri stvari? Da voli Allaha i poslanika više od, od svega. Drugo, la yuhibbu meru ila ila vlad. Da voli Allahu a roba, mu'mina, samo u ime Allaha azza ako ne bude ljubav u ime Allaha Džel, ako bude u ime pisme dinari, pisme dirheni, i što je rodbinska veza. Zato je ti u hadisu Lebu Hreni koji bilježi Buhara i Muslim, kada je krenuo čovjek da posjeti brata u drugom selu kada je presreo mene, kada je poslao kada ga presretne, pa ga pitao gdje ćeš? Kaže, onda posjeti brata u drugom selu. Kaže, jel ti familija? Nije. Jel, ti on tebe posjetio, pa ti njega posjetiš? Nije. Jel si nešto dužan, pa mu Nije. Kaže, pa šta je? Kaže, ja ga volim u ime Kaže, ja sam iza slavi i i ta sedam nebesa. On te je zavolio. U ime od čije ti ime voliš njega. U ime Allaha. Znači, ako nije u ime Allaha ljubav, koju mi često, znači, u ime dinara, u ime rodbine, u ime, kako kažu u Adisu, jesu u ime rodbine to, ili to, u ime što on tebe posjetio, ti njega pa mu vraćaš, milo zadravo, ili ti njega posjećeš, dužan si mu nešto pa mu vraćaš, slično. Znači, ovdje ovaj hadis nam daje da ljubav samo u ime Allaha je prava, vjerska ljubav. Zato ovdje Allah Đelšanu kaže ihle, tu ljubav ne mogu postići braćo osim mu'mini, osim vjernici. Ljudi koji su dostigli iman i spremni su za vjeru i za braću sve da Ljudi koji isto tako koji ona, se drži za džema, to je dokaz njihova imana. Ljudi koji se drži bratstva, to je dokaz njihova imana. Ljudi koji su spremni oprostiti svome bratu, to je dokaz njihova imana. Pa ćemo mi navesti ovdje nekoliko primjera bratstva. Generacija koji su bili prije nas. Ljudi koji su najbolje razumeli vjeru. Ljudi za koje Allah Đelešanu rekao da će biti svjedoci protiv ostali ljudi, od tekunu šuhedara nas, to jeste ashabi. Između ashaba najbolji. Pa ćemo spomenuti ljude kako su se oni ponašali, šta znači imati brata u ima Allaha i kakvi su to sifati braće koji se vole ima Mi možemo verbalno voliti koga hoćemo i pričati kako ga volimo i opisivati tu ljubav kao neki ljubavni koji piše o svoje djevojci, ali u osnovi djela su dokaz imana. Pa vidimo Omera ibn Hataba i Ajaša ibn Rebiju. To su dva čovjeka koja su bila u Meki braća, kao braća. Bili su jarane, hajde kažem. Ali su prihvatili oba islam, bili su u jednoj braća po islamu. Kad će se dokazati to njihovo pravo bratstvo? Sve dok se ti u dobru, to se ne može pokazati. Na iskušenjima se vjernici poznaju i izdržavaju Tako. Kad su trebali hiđu učiniti, Omer kad je trebao hiđu učiniti, poznato vam je da Omer je jedini ashab, čak i Hamza nije činio hiđu javno. Omer radi Allahu anhu je došao kraj Kjabe i rekao im prije nadal nek će učiniti hiđu da se spremi da ne bude na iznenadio s nas još. I znači, kaže, ljudi, sutra ja putujem mušicima, slušajte i mušice. Sutra ja putujem za voljenim poslanikom. Ovdje Ko hoće da ga njegova djeca više ne vide, da ga mama njegova plakuje, a da ga njegova žena poželi, da krene Ne samo Omer tada je učinio hijđu, Omer je ovo i uradio da bi oni svi koji ne smiju učini hijđu da se zalepi za Omera. I 40 ljudi je taj dan uz Omera učinilo hijđu. Niko ih nije smio zaustaviti. Osim da dođe samo govorom da ubeđuje. Silom i niko nije smio zaustaviti. Međutim, jedan od njih je bio Ajaš. I kad su došli do pola puta do Medine, dolazi neka pismonoša i kaže tvoja mati je ostala u Meki. Rekla je neće jesti neće piti, neće se čistiti od uši, vaši, neće ići u hlad, sve dok se ne vratiš nazad. Kaže mu Omer, a ja ovo ispletka, ovo te Allah iskuša ovu, ona kad njoj dosadi, ona će jesti i piti, a kad joj vaše dosadi, ona će se i kupati i češljati, a kad joj sunce dosadi, ići ona u hlad. Kaže, krenuo jajaš ponovo opet mu je došlo, kaže ja se to je moja majka. Dobro, ako ćeš se vratiti. Ajaš ide pješi, a Omer jaši. Pasti sad. Ajaš ide pješi, Omer Nije to Mercedes da može sjesti do tebe. Znači, samo Omer Kaže, sluša, ako ćeš se vratiti, vidite šta je brasti. Ako ćeš se vratiti, evo ti ovaj moj Evo ti Mercedes. Znači, isto napola puta, sad prestati vi Evo ti moja auta, ja izlaziš s auta i ti hoćeš pješina, najdeš još 300 km, 250 po vrćini. A evo tebi moja auta, još se ti vraćaš tamo mušicima, praviš pristup. Evo tebi a, moje auto, moj konj i kaže, kad god njega vidiš, četit ćeš se Islama, on će ti možda pomoći. I tako je, kaže, i bilo. Kad god je Ajaš htjeo da se vrati u, u kufr kad su ga mučili i zatvorili, vidio je konja od Omera i ponovo bi se sjetio Islama i Omera. I tako sve dok se nije pridružio i dok nije učinio hijđu u Medinu. Drugi pri, primjer, braćo, jeste Ebu Derda i Selmana Farisija. Njih Allah Đelšanu pobrati. O, Allah poslani pobratim. Ebu Derda je bio kao Ansarija, mlađi čovjek, poženio se na vrijeme. Bio je Hafiz Kur'ana, to je poznato. Bio je namisnik u Se živio eskijskim životom, znači živio čovjek siromašno, poznat taj slučaj kad Umar išao u Šam. A Selman Farisi je bio, jel, Selman Farisi, šta je bio vatroploni? Tražio je dugo istinu i nije se dugo oženio i onda ušao je u godine. A vidio je kod nekoga ansarije lijepu djevojku i čuje da ima djevojku lijepu i kaže, evo moj brat, povratio nas se poslanik, ti mogu nju prositi na mene. Pošto ti ne ideš kroz ti mene, ja sam puno na mene. A ti. Kaže, otišao je evo, Darda i zakucu na vrata, došao na vrata. Kaže, ja sam došao da prosim tvoju čirku, da svog brata Selmana. Kaže, ja ne dam za on je puno stariji, udaći za tebe, bude druga žena. Kaže, ne, ne, ja neću sa ženom u ženu i prostam brata u prosjeku nego ja prosim za svoga brata, pa ako kaže, ne, ne, ja, ako ćeš ti oženiti, ja dajem za tebe. Ako će Selman, ja da se Kaže, evo Derda, toliko mu je bilo žao Selmana, nije htio da mu se vrati na tu tužnu vijest. Znači, stavo nije htio da mu se vrati na tužnu Zato što ga je bolo ono što boli njegova brata. Pa kaže, otišao je negdje tamo na, palmu koja se iz Herla sjeo, počeo plakati. A Selma ga traži, traži, čeka vijest. Jer je tu, vjerovatno, tu bilo negdje, razumiješ, idjaš da prati, gdje se dok bez došli. Kada je našao ovaj plaće, kaže, veli, što plaćeš? Kaže, a pa ovo nije za priče. Pa reci, svom šta je bilo? Kaže, ja otišao, prosio. Ono, Čevljok veli, ne dao za tebe, kaže, star se puno, hoće da za mene. A onda Selma, vidite šta vraća znači. Nas znači, braća, žena, osta, ona ostavi je čovjek ili umri je čovjek odmah zovu telefonom. Kao da jedno čeka da neko umri. Svi uči da se ženi. Ovdje kaže, zagrli ovaj Selma, evo Derli kaže, a zar ja i ti nismo onake kakav je Allah Đelšanu mazana min sodurijem, gilim, hvana, lasurim, i onaj ščići prsa, zloba se. Znači, je zloba ne smije biti Ne smije ljubomora, zavist, mržnja, biti u prsima braći. Kaže, stranti koji će u dženetu na divanima jedni prema drugima biti. Ko je ovo još izgovorio kada je vidio ubijenog Zubeira i, i, i u bitki kod Beve? Kaže, kod dženetu. Sjećate, Ali je kad je vidio Talhu i Zubeira, proučio ovaj, zaplako je proučio. Moavija isto zaplako kad smo donijeli glavu Huseina i Znači, ti ljudi se volili, iako nisu im ideje bile slične. Iako se razila u nekim stvarima. Ali ta ljubav, oni su se voljeli, braćo. S druge strane, braćo, hajde, ako ćemo reći da je mustehab se voljeti, onda ćemo, možemo slobodno reći da se haram mrziti. Odakle vadimo propise? Pazi. Iz hadisa od Ebu Hureyre koji bilježi Buhari Muslim, poslanik kaže, la te hasadu, vela te babadu, vela te nađašu, vela te babadu, je bija ba'dukum ala ba'd, je kunu ibadila ihvana, el muslimu ahir La Kaže, takva ha još vidu, a sad ih Kaže, nemojte zaviti jednim drugima. Nemojte mrziti jedu. drugi. Haram, la, la. Ne, ne. Ne smijete mrziti jedni drugi. Ne smijete okretati leđa jedni drugima. Ne smijete se naticati u trgovini ili u ženi biti. Znači, budite o Allahovi robovi. Pa ću, o Allahovi robovi. Kunu i hlana. Znači, o Allahovi robovi budite braća, ne mogu biti braća bez robovanja Allahu, iskreno robovanja Allahu. Ako čovjek po, pomiješa nijet u robovanja Allahu, ne može on biti s bratom koji hoće samo da robuje Allahu. Moraju se razići. U dunjalučkim i u vjerskim stvarima razići se sigurno. Pa to se nama, ovo vam govori zato što se to nama dešaje. Shvatimo. Zašto se dešaje razilaženje među nama? A mi se vadimo da je to nekakva ideja nave, samo to. Ne nisu se, srca su se naša Allah Zršano govori za židove. Kaže, oni izgledaju ti, kaže, da, je da, su zajedno. Ve mu šeta, A njihova srca su raz, razjedinjena. Pa naša srca izgleda nisu bila nikad spojena, razumije? Nisu kucala kao jedno srce, kao ashaba. Ashabe, poslanik opisuje kakva srca mu'minka treba biti. El mu'minu badom bada. Mu'mini su kao jedna građevina. I oni ješidu padom bada, šete, šebeke, znači to je mreža. Ovako poslanik na imberu stavio ruke, ovako treba mu'min da budu. Ali opet govori mu'min, mu'min ili mu'min jel bunja, ko građevina su. Ješedu padom bada, šebeke, bene sabijim, kada pa je poslanik ovako u svoje ruke, kaže, spleo. A u drugom hadisu od na imber šira šta kaže? Meselo mu'minina, meselo džesede. Primer mu'mina je kao primjer jednog tijela. Ovo je ispit. Ovo je rengel. Ako tebe ne boli kad ja padnem u Sime i kada ja učinim grije, vi znate da, kada čovjek u Nova Saba ne bi došao na Saba u to ne bi odmah ošli mu kući onaj, izrazili mu saučešće. Pitali bi gdje si, izvlačili bi jedne druge, ne bi pušali ga da dalje to ne izvlačili bi jedne druge, žao im bilo jedni i drugi. Pomagali su jedni drugi i vjerski i svjetski. I je samo tako jedna zajednica, jedan džemat muslimana može opstati. Na iskrenom bratstvu i na pomaganju jedni drugim. Nije samo pomaganje novcu. Može pomagati tu na sihatu. Zato tamo ima dva hadisa šta je dužan musliman prema muslimanu. Tako. Pa kažu u jednom hadisu na, o pet stvari, jednom u šest. U ovom hadisu u pet stvari između ostalo kaže da ga nasihati. Kad zatraži nasihati, da mu nasihati. Kad mu treba pomoć, ono, kada nam pomogne, Jel tako? Pa to su, kaže Ulema, ovo je vađi jednog muslimana prava drugog muslimana. Pa ovdje poslani kaže i kulu i badala i hvala, O Allahove budite braća. Musliman znači ne laže brata muslimana. La jehtirehu. La jehtirehu. I ne, može musliman musliman da ne podnosi. Haram je to. Pa kaže dalje poslani kaže da je od bogobojaznosti da čovjek se čuva od tih harama. Pa kaže, hahuna takva, još ima sad salata pa je uprost u, u, svoja prsa tri puta, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje. Pa kaže, dosta je bratu muslimanu greja da omalovažava svog brata muslimana. Pa onda kaže, kao što je rekao na oprostom hađu, el muslim, ali muslim je haramu, muslimanu drugog muslimana je haram, njegova krv, njegov metak, njegova čast. A vi znate da, da u stepenovanju da je svaki musim, Mukmin i muslim. A da mu'min ne mora biti muslim, muslima može biti mu'min. Tako, ne, mora biti mu'min. Tako. Pa ovdje Mukmin dolazi po ovu muslima. musliman. Kad se na jednom mjestu kaže, govori o mu'minima, onda to znači da su i musini i muslimani. A kad se govori samo na jednom mjestu u Koranu i Hadisu o muslimanima, onda se odnosi na sve tri kategorije. Ako se govori o posebno, kao što je u Hadisu od, Abla, od Omara ibn Hataba, koji bilježi ima muslim, onda je to posebno. Svaka, svako značenje ima, znači svaka, svaka vrsta ima svoje značenje. Razumijete? I ovdje poslanik kaže da je ovo haram. Znači šta je haram? Irdu malu, ona, demu malu irdu, njegova krv, da ga udariš, da budeš učesnik da se njegova krv proli, da mu onaj imetak diraš, da, da ga prevariš u trgovini, i mu kradeš imetak na bilo koji način da uzmeš njegov imetak. I treća stvar, njegova čast. Šta potpada pod njegovu čast, braće? Da ga odgovaraš, da prenošiš njegove riječi, da praviš mu spletke. Sve što se može oskrnjavati njegovu čast, tu je haram. I zbog ovih, paste, ove tri stvari koje su braća ušla jedni između drugih, kalajući njihovu čast, njihovu krv, njegov, njihov imetak, Allah Đelešanu ne da da bude bratstvo onako kako treba. Razumijete? Jer to ruši bratstvo. slažemo se da odgovaranje ruši bratstvo. Slažemo se. to? Slažemo se da prenošenje tuđi veći ruši bratstvo. Slažemo se da sektašenje između braće, podijeljenost u, u, grupice, ruši bratstvo. Jel tako? Zato Allah Đelšana reče da se svi, va tesimu svi sa Allahom držite. Ne kaže pojedinac. I džema se ne zove pojedinac, tako? Jer to se zove čovjek koji ima jekol vidim naravno kao vuk koji jede ulicu koja se osami kaže ulema, ljus, onaj ljuski. ljudski ko? Šeitan lanetullahi, lanetullahi. Sada braćo, da ne govorimo ovdje o nagradama, koji dolazi za onih koji se vole u ime Allaha. Znači Allah Đelešanu stimulira ljude preko nagrada koji je objavio u Kur'anu i u hadisu. Razumijete? Da kaže tamo Allahu poslanik na sudnjem danu. Rekli smo da će ući hladaša. Govorili smo ta dvojica koji se vole na Allah, sve te kategorije koji se vole Da li džemat ili da pojedinačno. Drugo, pre svim ljudima, kad bude dan 50.000 godina, taj, kad bude jemu letva, težak dan, Fevzul Ekber se zove drugo, drugi imenom. Dan, znači, velikog straha, kada dijete bude sjedilo. Kada budu poslanici govorili nefsi, nefsi. Kada Isa zaboli svoju majku Marijemu. Kada bude teško, ljudi se budu u znoju. Allah Đelešanu će pri svim ljudima reći Ej ne mu bune fiđena. Gdje su ona dvojica koja se zavolila u Pa kad izađu ovaj, pa te časne. Kad pri svim tim narodima koji su od sudnjeg dana do kijave, od, od, od rođenja Adama do sudnjeg dana, izađu pred Allaha na sudnjem danu. Svi se na jednom mjestu nađu, gole, bosne, obrazani. Allah zove ljude koji se zavolili u Allaha. I zašto vi? Pa kaže, kaže, e danas ću vas uvesti u hlad aša gdje drugog hlada neće biti. Kad se budu ljudi tužbu Dobro, to je na sudnjem danu. E, na sudnjem danu, braćo, ima još jedna, jedna lijepa, lijepa stvar koja stimulira ljude na bratstvo, jeste što će brat za brata se zauzima. Ima će pravo brat za brata se zauzima. Znači, ako ti bio mu'min i prošao si tekst, test vaganja dijela i sad onom tamo škripi, ne znam, tu je negdje, treba mu je dijelo, imaćeš ćeš pravo se zauzimati za svog brata. I ne samo tu, Došli ste pred most kataru. Vi znate da ima muž sirat, a poslije sirata, poslije suđe, sudnji dan, katara. Most, ko zna šta je katara? Šta je taj most? Če taj most stoji katara? U Abesa, pomenuto, u suri Abesa, to je most kad treba ući u džennet. Položi se računa na danu. Ali Allah ne prašta grijehe između ljudi pa će zaustaviti dvojicu koji se nisu, koji imaju neke parnice između sebe, braći. I će vas dvojica sačekajte tamo ili se pomirite i nema vam. Zašto vam nema? Zato što u dženet ulazi srca ista. Kao pa braća moraju biti u dženetu. Razumijete, na divanima jedni prema drugima okrenuti. Nema u dženetu mržnje, prigovora, ovog ono. Mora tamo čist. Pa kaže, odvojit će i reći vi i vas dvojica sačekajte, idite se tamo pomirite i onda možete proći vam. Ha? Šta mislite kako će onda presta biti, vidiš žene tam? Hoće li onda ovdje reći, ma neće ja njemu halavu, meni rekao ovo, njeme rekao ono. Uzeo me, uzeo ono, bio onda, bio ne, ne. Od sveg, a, danas je to bolje uraditi nego sutra. I sramoti se tamo. Što ne bi halalili, brato, na, na ovom dunjalu, kako kaže poslanstvenom, dok, dok nisu dinari i dirhemi poskupili. Međutim, Prešao si Kataru, sad smo ušli u Vidite blagodati onih koji se volujem mala. Ima zaosebno, znači prvo, ako ja zaslužio veću da ređu drugi manju, Allah neće učiniti zulum pa onoga spojiti u dženetu s ovim manjim što je zaslužio. Već ovoga, vi šta znači se sa boljim umjenom družiti? I brata uzva sebi čvrsta vjernika. Ovaj će donji koji zaslužio manje biti uzdignuta da ređe onom gornjim. Znači da on ne bi onom zulum učinio. Bolje ovome dobro na uraditi nego onome me učiniti. Spusti ga niže. Pa će ovoga koji je manje zaradio stepen džetu dignuti onome koji je više zaradio samo da bio zajedno. Pasta, samo da bilo zajedno. I ne samo tu. Oni koji se iskreno volili ima lačno, kaže poslanik sa osnovom, imaju na desnoj strani arša mimberi. Čiji su, kaže, ti mimberi, njihova daska, njihov od I na njima će biti ljudi čija su lica od nura. Kaže, zaviti će na njihovom položaju i šehidi i poslanici. Pasne. I šehidi i poslanici. Pa kaže, poslanik je digao glavu, turban mu spao. Kako će gleda šehidi i poslanici? Ovdje ne da će biti više od poslanika. Ali ovdje uveličaje da ređu poslanik sa osnovom. Pa kaže, ovako će gledati i kaže turban poslaniku sa osnovom. Kaj digao glavu. Pa kažu, ko će to biti Boži poslanica? Sahabi sa interesi. Ko će to biti Boži poslanica? Kaže, oni koji se zavolili ima Allaha, ne sam zavolili, koji se pomagali u ime Allaha, nasihatili u ime Allaha, posjećivali u ime Allaha Azavića. To su ti ljudi. Pa zašto ne bi bili na tom stepenu? Zašto ne bi bili na tim imberima? A ovdje je ta utakmica koju mi igramo. I golo je postiženo zato. Tako? Pa onda, braćo, kad je u pitanju džennet, onda nema cijeni na Dunjaluku koja se ne bi dala za to. Ako je jedno mjesto bića u džennetu vrednije od Dunjaluka, svega što je na njemu, ako je jedan reka sabarskog suneta vrednije od Dunjaluka, svega njemu, možete zamisliti na kolika je vrijednost najveći skoro stepena u džennetu. A to jeste bratstvo. To ovu, ovima hadisi oličuju i daju vam pravu sliku vrijednosti prastva. Ovi ajti hadisi. Međutim, Zavada je normalna. Odmah da kažem, to nije, nenormalna stvar i da nije ona pojava koja se ne smije pojaviti. Ona se može pojaviti jer šetar radi. Međutim, bitno je se postaviti u, tom stanju pravilno. Znači, kako Allah za s tobom. Šta vi mislite, kako se treba postaviti u stanju zavade i vraći? Ali da mi dokaže to. Vraću, tri ajeta imaju veze ovoga objavljena. Tri ajta u Koranu imaju mezomu govljanju. Ko će mi reći sam jedan? Krasa druga njaka uvijek. Jeste. I slična tri ajta. Prvo ću spomenuti suru Enfal. Počne sura Enfal sa tim ajtom. Ona je, sura Enfal je obrana u bitvi na bedru. Kad su ashabe razmatrali, nije još spucan, nisu spucan propis o podjelu feja, ratnog plena, Enfala. I znate da ima dvije vrste ratnog plena. Ima ganima i Fe Ono što znači osvojiš borbom i ono što se sam predaju. Ono što se predaju sam znači to dolazi u betuma, a ono što se osvoji borbom dijeli se. Bedar je dobija borbu. Razumijete? I sad sam kako će rati play podijeliti. I počeo normalno. Vidite kako dunjalo. Nesuglasice se počeli. Počeo se nesuglasice izlazi za sahaba i Allah objavlja suru Enfal, 10 stranica. Prvi ajet objašnjava je ko će riješiti problem između ljudi. Allah poslani kao zakonodavci kaže jes eluneke anil enfal. Nije niko pitu, već Allah Đelešanu pita kao poslanika. Jes eluneke anil enfal, da bi oni obratili pa oni pitali poslanika, a ne da se između sebe prepre. Jes eluneke anil enfal, pitaju te o plinu. Da bi došao propis, Kuli enfalu lillahi wa rasul. Ratni pripada na kraju Allahu i poslaniku. Ne da pripada Allahu i poslaniku, ne pripada vas u Većima malo. Već ima pravo propise o podjeli ganime ratnog plina samo Allah i poslanik. Sad će, sad propis biti. Kaže, lillahi wa rasul. Kaže, pa on pripada Allahu i poslaniku. Kaže, a vi pomirite vaše zaračene strane, u aslihu bejnikum, a vi pomirite te strane koje su zavadile. Šta ovo vam ocrtaje? Znači da treća strana, Allah apelira na poslanika i oni koji su razumni, da ne na jednu stranu, već da budu šta? Mir. Mir žije. Zavadi je najbolja treća strana, ona koja miri. Pa ste braćo, u, sura Huđurat, kažu da ona je teljica sura Huđurat. Što smo činili se prije dvije godine sura Huđurat na toj zajedničkoj medrese. Pa tamo dva ajeta, u dva ajeta jedan za drugim govori iste stvari. Allah Želešanu kaže وَإِنْ تَعِفَتَانِ مُؤْمِنَ كْتَتَلُوا فَأَسْلِهُ Kada se prije skupine muslimana potuku, nije rekao ti stani koga voliš, ko ti je jaran, ko ti je rodbina. Već kaže, pomirite te dvije skupine. Odmah iza njega kaže, إنما المؤمن إخوة فأصلح بين أخويكم وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ turhamu. Kaže, i dojte su mu'mini braća. Šta ovdje govori mu'mini su braća? Nemojte se svađati ako ste mu'mini, ako ste braća. Ne smije to se desi kod vas. Ko o to koristi ima? Šta vas što šalim kaže suri Enfal? Veti Allah u Rasule. Vala te nazavu. Va tefšalu teheba rihukum. Vas birinu Allah ma sabirin. Kaže, pokoravajte se Allahu poslaniku. Kaže, nemojte se prepirati i razilazite ne bez borbenog duha ostali. Gotovo je, gubite borbeni duh. Niste više džema, niste više zajednica. Ne možete više zajedno djelovati. A tako se samo snaga. Gubite borbeni duh. Vaspiru, saburajte ako imate nesuglasica. Sabor je znači, alternativni, znači, alternativno rješenje u iskušenjima jedni prema drugima. Saburajte jedni prema drugima. Allah je na stranu onih koji saburaju. Znači, tako će samo ostati zajednica. I Allah će vam pomoći u tome. Pa kaže Allah, kaže iza ovoga, Aslu bene havejkum, pa pomirite vaša dva brata. Opet mirđe, opet pameti miri. Pa kaže, otekulaje, bojte se Allaha. Ono kad uđe, kaže u lema i boj se Allaha, to znači da je ovo stvar. Jako opasna stvar. I bojte se Allaha, i još opasnije, ako hoćete da vam se Allah smiluje. Znači, Allahova je milost. Od bogobojaznosti je bratstvo i od mu'minstva. Ali Allahova je milost na kome samo? Na onima koji su zajedno i koji miri. Allah je, on, Allahu onaj, kako to kažu, Allah, onaj, pod Allahom zašto? je samo onaj ko polaže, onaj ko je položio kriterij Allaha A ova stvar je jako bitna u bratstvu. Vidite koliko ona bitna u šarijetu. Je vraćao jako, znači opasna stvar ako se to izgubi. Ostavite, kaže Omar Kad ti čovjek kaže volim te u i kad primitite da se braća voli, tu kaže dobro čuvajte. Tu ako se izgubi ne može se to više lako raditi Sjećate se kad Omar krenuo naž, a poslanik ga ispratio. Koliko je su oni volili kad čovjek mu kaže brate. Pa kaže poslanik je nas je pratio. Pa kaže će nemojte ići pješi, e, mi idemo na konju, da se Kaže ne, pa kaže, brate, rekao mi poslani Kaže, ti su riječi bile drage, sve bi na zemlji dao za te riječi. Razumijete? Znate koliko ta riječ znači? Kad te poslanik nazove bratom i tu obrastvo, mi tu ne znamo tu težinu. Ne znamo težinu ovoga ibadeta. Ovaj ibadet ne kao ibadet namaza, namaz je vredniji. Ali ova ibadet je isto džihad. Razumijete, braću, u današnje vrijeme? Džemat i brastvo su danas isto džihad voditi, braću. Razumijete? Vidite možete prijeti koliko rade obaveštane službe, koliko kjafe radi, koliko munafici radi, koliko grešnici radi, koliko neznalice radi, koliko šeta nam je sam da ovoga nema. Samo da to nije prisutno. Ako ne bude se isto od druge strane ulagalo puno truda i razumijevalo se puno i prepraštalo se, kad, e, navest ću vam primjer, dva primjera iz današnjice, jedan, iz prošlosti, a možda sam nekad navodio taj primjer, kada, kada su robovi E, Moavija, Moavija je tad bio u Šama, rođen u ušli kroz, kroz, kroz e, bašu e, ovoga, Zubeira, odnosno Abdullah ibn Zubeira. I tamo negdje Moavija imao neko kuć, kućište, neko tamo i njegovi su robovi išli preko te, te Zubeirove zemlje, njegovog Abdullaha i nešto su pogazali, šta su radili, punter napravili. I ovaj šalje pismo Moavija, Moavija u Šamu, u Damasku. Pismo kaže, o sine crnkinje. Znači, nije imao edeba, ashab. Nije imao edeba u ovim stvarima. Kaže, tvoji robovi su od ljutje, ne znam šta govori. Tvoji su robovi ušli kroz moje, pogazili se to, šta su više pogazili. Pa kaže, namiri mi tu. A on još bio ljut, jer on se suprostavljao Emelijama. I vi znate da ste ga Emelije ubili, to čak Haražin Jusuf je bio onaj namjesnik od Mevana ibn Abdumelika, on je ubio Zubeira u Među. Allah ibn Zubeira. Pa kaže, odraćamo ovaj as ashab. Kaže, o sine, majke dva pojasa, esmjena. Što se tiče, kaže, on je, on je robovao, eto ti. Što se tiče je baš, ja te poklanjam. On, ono, zemlje moje u baš, ja te poklanjam. Tako mi je Allah, ovo je jako bitna stvar. Nema ništa od unjaluka što bi se moglo ispriječiti između nas i našeg bratstva. Ova stvar nema ništa od dunjaluka što je vredniji. Nema ništa na dunjaluku vrijedno da se razbatali islamsko bratstvo Je toga. Jer ovo sad ukaz naše naivnosti, pa smo napravili haos svaki u svijetu. Kad kaže mi, onda se uzmam, ne mora da ali muslimani šta su radili u svijetu pa se iscijepla na, na 50 nešto država, pa na, na hiljade možda džemata i tako, nam svi krivci, ali uzmem kažem, je li ovo rezultat ovoga, možemo reći da smo mi u tome pametni, možemo reći da smo mi umeni. A jedan slučaj koji se desio nedavno, dva brata su bila, znači, studirala i, i jedan baš od tih braća jedne strane priča, kaže, i mi smo se nešto, naše sve žene nešto zakačila, ovdje sad većinom kada žena, kome žene koju idu, tak braća, znači, to je to žene se slušaju. Pa kaže, ja smo se on na jednom rihlatu, jednom izletu pririječili. I on je ošao sebi, ja sebi. I tako šutili smo jedno vrijeme i ja njemu, kaže, pišem poruku, halale, brate, to ja, ne, nedostaješ mi. Šest godina smo zajedno. Nedostaješ mi nekako, možemo svi kako pomiriti. Ljutiš li se ti na mene? Kaže, tako me Allah, ja se uopće na tebe ne ljutim. Kaže, zar sam ja šest godina ulagu u to bratstvo i da ga radi jedne prepirke pokvari da dolazi mi na to. Pa znate vi, braće, koliko smo mi uložili u, u džemati, u bratstvo. I samo tako sitne stvari, nekakve ideje, ja ću ovako šir da ti ćeš ja hoću sumi, ja ti ne smiješ s puta. Ali to nije bio razlog neki ljudi da napravi rezale. Razumijete, braće? Jer mi smo na onome na čemu smo bili. Ako je neko htio da rez napravi, nije trebao bar u imanu, u bratskoj vezi napravio rez. Ako je htio kao jedan momak što meni kaže dobro, pa ono će me kaže Ibrahim, ja odu lijete džahelijete, salam alaikum. Razumiješ, može reći ja odu tu, meni se ne sviđa ovako, ja ne mogu više ovako izdržati, potrebni su moje vake, ja u godine ulazim, nemam radnu stažu, nemam novca, žena mi traje, tam djeca mi traže, to treba u školu, ono, ja odu za poslica tu, tu, tu, tu, ali nemoj davati istinu, branići svoju, svoj dalalet ili, ili sa onoga na čemu Pa zato, ne znam jeste ovo dobro razumeli, braću, ali ovo su jako, jako bitne stvar. Čim za dobio dobivaš takvu mjesto u džennetu i čim Allah ono, prijeti ovako na dunjalu i čim su postavljene ove norme, razumiješ, stimulansa bratstva i prijetna ko to ostavi, i ko od toga samo ima korist? Samo šeitan i njegove Od našeg nebrastva i naših podjelja samo šeitan i nevijenici imaju koristi, monafici i ostali. Niko više. Mi smo. Znači na kraju ispada kad sve pomnožimo i dotiramo do jednog, na kraju mi smo gubi. Gubitnici. A kolika vlada, ostakru lakum stakferuhu, innahu da rahim, vahiru